cidade na tá na ganha maldade. Eu tava no rolê com a dona Pati, cria lá da norte. Ligava até uns parceiros da sorte. Manda um forte abraço, firme forte. Pega um verde forte, mais tarde tá nós te tromba no pinote. Isso meu suéter da Lacoste, meu boné de crochê. Aposentei a CG, botei na pista o golfão. disposição e atividade. Coletividade, acato papo, salve é sem massagem. No sumareio só de verdade, na sagacidade. Na bolota tá nós ganha maldade. Eu tava num rolê com a dona Pati. Cria lá da norte, ligava até uns parceiros da sorte. Manda um forte abraço, firme e forte. Pega um verde forte, mais tarde nós se tromba no pinote. Pisto meu suéter da Lacoste, meu boné de crochê. Aposentei a CG, botei na pista o golfão. Mudança de plano, pois hoje vai chover. Faz frio em São Paulo, eu tô de bobojaco. De primordial, um forte abraço pra todos os guerreiros do outro lado que tá me escutando, acata o papo. Mas não abraça o papo torto de quem tá errado. Eu fiz essa porra virar do zero. Caminhei com prego no chinelo. E hoje pra curu eu dei um castelo. Putas paga pra aumentar meu ego. Mas sou maloqueiro e não me apego disposição pra ver a prosperidade bater na porta. Fruto da atividade, sem medo de um mundo lá fora. Disposição pra ver a prosperidade bater na porta. Fruto da atividade, sem medo de um mundo lá fora. Corte seus mano no meio, pulo no seu bloco, niga. Tô de glock, um goiabada e um reserva de 30. Pega as drogas, meta marcha, quinta tenera na pista. Se ela gosta de adrenalina, fuga na polícia. Depois vou gastar uns caras no shopping, ela vende o óculos e deixa a família tudo ok. Fica em off, só tirando férias com a chave nas Ilhas do Norte. Trouxe um back e uma Johnny Walker. Visto meus fuster, ela coste meu boné de crochê. Deixei a golfeira, hoje eu vou de mecão. E quantas dessas naves que eu sonhei obter. Hoje é difícil escolher qual que eu vou pro pior. Disposição pra ver a prosperidade bater na porta. Fruto da atividade, sem medo de um mundo lá fora. Disposição e atividade coletividade. Acato papo, salve é sem massagem. O sumareio só de verdade, na sagacidade. Na bolota na ganha maldade, eu tava num rolê com a dona Pati. Ia lá da norte, ligava até uns parceiros da sorte. Manda um forte abraço, firme e forte. Pega um verde forte, mais tarde nós se tromba no pinote.